bonfarado bonfartigas ciuin. Helpi al aliai homoi, tio estas helpa ne nur alla aliai, sed ancao al oni mem. Tion impreson, cion multai homoi conas, esploristoi nun empirie prilumigis en granda studo, cae confirmis gin. Altruismo, sano cae bonfarto lautio intercontextas. Tiu contexto ja ne estas tre granda, sed statistike signifa, raportas psicologoi de la Universitato de Hong Kongo. Lautio, exemple Austrio, devas esti tre felicia lando. Laula plei novai prilumigoi, prescaula duono de la Austroi engagigias honor office de la volontula fairo brigado gis la prisorgado de maliunuloi. La jus nun aperinta studajo el Hong Kongo estas la plei amplexa tiu pezza. Resultoi el pli ol ducent unuopai studajoi, cun circa ducent mil partoprenintoi, en fluis engin. Altruismo, cun laboro, fido cae empatio, estas necessai elementoi de harmonia socio. Ciel nia analiso montras, ili contribuas ancau alla mensa cae corpa sano, resumas la studestro el Hong Kongo. Sur base de la granda materialo el nombroi, eblas ancau fari pli precisain el diroin pri la contexto tiel hazardai afablajoi estas, exemple se oni spontane helpas alla naibaro porti ties acetajoin, pribonai por la bonfarto ol formaligitai helpoi, exemple se oni regule laboras ce la volontula fairo brigado. Tio povas laula psicologoi havi causon en tio, che neformala altruismo estas privaria cae ebligas foie novain sociain contactoin. Laula psicologoi existas ancau differenzoi ce la diversae formoi de bonfarto. Tiel, boncorezzo ne nepre conducas al plida hedonisma felicio sento, sed ja al pli profunda felicio quiu cun ligigias cun la serciado pri la senso de la vivo. Pli agiae homoi sentas sin laula studajo per altruismae agoi precipe corpe pli sanai. Pli unai homoi sentas sin mense pli fortai cae generale bonfartas pli. Ce virinoi aliflanche la contexto estas generale pli granda tio ne laste estas causita de la sociae normoi, ciui attribuas al ili plida zorgo por aliai, ol alla viroi. Pritiui sociae normoi, la esploristoi ancau estonte occupigiu, scribas la psicologoi, cae ancau prila demando, en ciu directo existas la contexto inter bonfarado cae bon farto. Char lauili estas same eble, che au altruismo felicigas, au inverse, che feliciae homoi emas agi altruisme. Gis la clarigo de tiu demando, restas la compreno de la Dalai Lamo, quiu staras en la comenzae linioi de la studaggio se vi volas vidi aliaen homoin feliciae, practicu empation. Se vi mem volas esti felicia, practicu empation.